บุ๊กทูหกสิบหกอัลตมิชอัลต์อัลตมิชอสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง iyilik zamiri bir iyilik zamiri bir ผม ของผม ben benim Ben benim ผม หากุญแจของผมไม่พบ Anahtarımı bulamıyorum Anahtarlarımı bulamıyorum ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Biletimi bulamıyorum Biletimi bulamıyorum คุณ ของคุณ Sen, senin. Sen, senin. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Anahtarını buldun mu? Anahtarını buldun mu? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Biletini buldun mu? Biletini buldun mu? เขาของเขา O onun O onun คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Onun anahtarının nerede olduğunu biliyor musun? Anahtarının nerede olduğunu biliyor musun? คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Onun biletinin nerede olduğunu biliyor musun? Biletinin nerede olduğunu biliyor musun? เธอ ของเธอ O onun O onun เงินของเธอหาย Onun parası kayıp onun parası gitti และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย ve onun kredi kartı da kayıp. ve onun kredi kartı da gitti เรา ของเรา Biz bizim biz bizim คุณปู่ คุณตา ของเราไม่สบาย büyük babamız hasta. büyük babamız hasta คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Büyük annemiz sağlıklı. Büyük annemiz sağlıklı. คุณหนู ของหนู Siz sizin. Siz sizin. เด็ก ๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Çocuklar babanız nerede? çocuklar babanız nerede เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน Çocuklar anneniz nerede? çocuklar anneniz nerede